Allah ba halal ba wai mushe ne yankan Allah to haka ce cewa to fa in adatumuhum idan kuka bi su a cikin abin da suke faɗa innakum cewa ku kuma sai ku zama da mushrikuna kuma masu yin tarayyan ne kamar su to أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون yanzu wanda ya kasance matacce wato da kafircinsa muka raya shi da shiriya muka sanya masa hasken imani da yake tafiya da shi a cikin mutane a ce ya yi daidai da wanda kwatankwacin sa kwatankwacin wato ainihin wanda yake cikin duhu laisa bi kharijin min hada ba zai fita daga wannan duhun ba kazalika aka nan aka kawata wa kafirai ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa na kafirci ko kuma na aikin saban ubangiji na'am وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. haka nan وقوة القرية tana da manya-manyan 'yan tsageranta munafukanta ko ko kafiranta ko ko miyagun mutanenta liyan kuro fiha dan su yi kulle-kullen makirci da toshe mutane a bulan imani ba ma yan kuruna ubangiji ce duk abin da suke kullawa na makirci ba a kan kowa zai fada ba illa bi an sai a kan kansu wa ma ya alhali su haka ba na'am وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمنا حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته فيصيب الذين أجرموا فقار إلا الله أجرموا فقار عند الله وأضاب شديد بما كانوا يمكرون وإن جاءتهم آية idan aya ta zo musu sai mu ba za mu ba da gaskiya ba har sai an kawo mana ko an ba mu kwatankwacin abin da aka ba wa manzannin Allah Allah shine ya fi kowa sanin inda zai sanya wato manzancinsa manzanci ai ba kowane mutum ne ya cancance shi ba sai zababbu waɗanda Allah ya tsarkake su sai sibul ladina ajramu da sannu waɗanda suka yi ainihin jarima suka yi laifi sagarun kaskanci zai same su inda Allah ya wajen ubangiji da ainihin azaba mai tsanani da sabbin abin da suka kasance suna aikatawa da kulle-kullen makirci to mm. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يسأل في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون wanda Allah ta'ala ya yi nufin shirya sa sai ya buɗe kirjinsa ga karɓan ƙa'idodin musulunci Allah ka ba mu shirya don albarka al-Qur'ani wa man yurid wanda Allah ko yi nufin ya batar da shi to sai ya sanya kirjinsa kuntatacce wato ainihin harjan wato mai tsananin kuntata ka annama ya sa'addu kai ka ce shi yana hawa ne sama a cikin sama idan ka ne zancen imani kazalika yaj'alu Allahu rijsa haka Allah yake sanya azaba ga ainihin waɗanda ba su da imani وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون wannan bayani da kaji shine ainihin tafarkin Ubangijinka halin kasancewar tafarkin nasa kuma daidaici wanda ba karkata a cikinsa hakika mun rarrabe ayoyi da kamun ya zakkarun da mutanen da in an musu wa'azi suke karɓan wa'azin ayyata zakarunan. ne na'am an shafe ɗaya ta'in mata ko an shafe ta'in an yi ibdamin ta na'am eh to mm. lahum salami inda rabbihim wa huwa waliyun bima kanu ya'malun gidan aminci ya tabbatar gare su inda rabbihim Allah ya tanadan musu haka Allah shine majibincin al'amarin أيام أجر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثويكم خالدين فيها شاء الله إن ربك حكيم عليم ranar da za a tashi halitta baki ɗayansu wato ainihin a tsaye da su gaba ga hukuncin ubangiji Allah ya ce na halitta ya ku jama'ar aljannu kadis taksartun min al'insi kun yawaita rudin mutane kun rudi mutane wa qala sai masoyansu su suke wai waɗanda suka bi aljannu min aljinsu daga mutane rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd ya ubangijinmu shashinmu ya amfana da shashi amfanin duniya ko ko bi jinni ta ainihin kawatawa aljannu ga sha'awoyinsu wa balagna ajalana har muka kai ga mutuwar mu wanda ka kaddara gare mu Alannaru naru sai ubangiji ce to hijjanan kun amfana da junan naku ba dai bokanci kuka yi sai ba a duniya da cin dukiyar mutane ta hanyar bokanci da hanyar karya da hanyar wato zamba da hanyar gowan mm, nayin da shi nan iri-iri daban-daban da ba yake na annar masu wuta ita ce makomarku khalidina fiha za a dawwamar da zaman ku a cikinta illa ma sha Allah sai abin da Allah ta'ala ya so na daga cikin wato lokatan da aka ce za a rika fitar da 'yan wuta don su je su sha ruwan zafi ko kuma don su sha ruwan cikinsu da yake gudana an yi kokinsa su je su sha shi Allah kiyashe Allah kiyashe hmm. inna rabbaka hakika ka mai hikima ne a cikin abin da yake yi masani ne da halitta ta sa na'am hmm. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكفرون haka nan muke kibanta shashin azzalimai da shashinsu galibin za ka ga wato ainihin azzalumi yana tare da azzalimi عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتده Eh, kar ka tambayi mutum amma tambayi abokansa idan ka ga ɗan cace shi abota cace shi in ka ga ɗan ƙwaya ne abokansa shi ma ɗan ƙwaya ne idan ɓarayi ne abokansa to ɓarayi ɓarawo ne saboda haka abin da ya ɓata tarbiyyar mu yau mujtama na mu cike ta da ɓatattun yara amma kuma mutane ba sa kula da cewa waɗana yake abota da wa yake zuwa yawo dawa suke kaza da suke kaza kowa ya sake ya'yan kaza su fita su haɗu da mugu wani ɗaya sai a koya masa mugunta to mujtama din ba tsari sai eh, ba tsari a mujtama din mujtama din mun bar shi kenan kowane ciki ya shigo kasar kowane ciki ya shigo babu gadi babu kiyayewa ba komai shakiye suna ta shigowa shakiye kuma ya shigo kuma sannan mutane ba sa inkarin cewa to idan mun yi shakiyanci a waje in mu mun ɓaci ai za mu ɓata ‘ya'yanmu amma duk wannan ba a gane ga ɓaci a gidan dajin salima ga ɓaci a wurin tarallika ga ɓaci a kan hanya ga ɓaci ko ina dai zancen ɓaci saboda haka ba yanda za a yi a ce wai tarbiyyar mu ta tafi daidai sai idan mun yi gyara kafaitacce amma idan ba mu gyara ba tarbiyyar mu ba za ta daidaita ba in yarinya ce da kai tana tun tana jin kunya akwai sakiye a bakin hanya tun ana mata magana tana kau da kai tana jin haushi har sai an rinjaye ta wata rana a je zo ki jima eh, ai ni ba wata magana zan gaya ba shike nan daga haka sai a lalata to ƙasa ce ta ba masu jin kunya ba ƙasa ce ta sakiye suna da ƙarfi a cikin mutane sakiye suna da wata daraja a idan mutane amma banda kasan mu ina kashi banza wofi zai zama yana da wata daraja wanda zai bata muku kasa ya zama yana da daraja to wannan shine yake cutar mu amma wannan cuta wai ba mutum ɗaya za ta shafa ba kowa za ta shafe shi eh su ma shakiyan ai za su haihu su haifi shakiyan shegun su ya'yan su su ma su shafi watakila ma nan gaba ya'ya su riga kashe iyayensu idan ba a gyara tarbiyya ba eh, to Allah ya sauwake ‘ya'yansu su ma su tashi watakila ma nan gaba ‘ya'ya su rika kashe iyayensu idan ba a gyara tarbiyya ba ne eh, to Allah ya sauwake Allah ya sauwake to to to ban ba kuma na tsaya وكذلك نولي بعض الوالين بعضا بما كانوا يكسبون أتنم مكي جبن تشاشن واتو الظالمي كشاشي زما أبو كنجونا بما كانوا دعبوا بان da suka kasance ya suna tsururuta na a shaki ya tabi wurin shaki dan caca tare da dan caca barawo tare da barawo dan kwaya tare da dan kwaya dan giya tare da dan giya dan dan dan bal tare da dan bal ga nan dai kashi kashi kashi kashi kashi to Allah ya kiyaye din mm, to mu je mm. ya ma'ashara da jinni wa lan fi alam ya'tikum rusulun منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم ke kehirin da abin da Allah zai faɗa wa halitta ya ku jama'ar aljannu da ku jama'ar mutane alam ya a cikin rusulun minkum wannan litta galibi ne lil insan domin babu annabi a cikin aljannu alam ya a cikin rusulun minkum zanni daga cikin ku ba je muku ba ya suna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na suna ainihin gargaɗinku da cewa ku kiyayi gamuwarku da ni a wannan rana qalu sai su ce shahidna ala anfusina mun shaida akan kanmu cewa manzanni sun je mana amma kuma ubangiji sai ce to sun je musun amma wa garratu hayatid duniya rayuwar duniya ta ruɗe su ba su imani ba wa shahidu ala anfusihim suka shaida akan kansu annahum kanu kafirin cewa su sun kasance a duniya kafirai ne ذلك أن لم يكن ربك مهلك لقريب بظلم وأهلها غافلون نعم ذلك وانجانك دومن أبنجدنك baya halakar da wani gari ko wata al'umma alhali wato ainihin jama'a cikinta gafalallu ne ba a rigaya an aika musu manzo ba sai Allah ya aika musu da manzo an yanke su to kuma duk abin da ya same su kuma su suka jo to ولكل درجات aminu wa ربك بغافل mai aiki yana da darajoji sakamako akan abin da yake aikatawa ko kuma abin da yake aikata wannan na alheri ne to ya samu sakamakon alheri idan sharri ne to ya samu sakamako na sharri wa ma rabbuka bi Allah ba mai bari bane irin barin marafkani amma ya amalu na abin abin da mutane suke aikatawa duk abin da kake aikatawa kididdigagge ne rubutacce ne tatacce ne ki da ku ba littattafan sai karanta وربك لغني ذو يذهبكم ويتخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية a آخرين halitta كموداتي أبلا خلتا تسلع mawadaci abulan ibada ta su zuwan rahmati wanda yake ma'abocin jin kai idan ya so sai ya tafiyar da ko. wato dukkaninku ko ahli makka wa yastahlim min ba'dikum ma yasha ya mayar da waɗansu ba ko ba daga abin da yake so na halitta kama an sha'akum min zurriyati qaumin kamar yadda ku ya fare ku daga ainihin zurriyar waɗansu mutane mm. tu'aduna توعدون wa ma abin da ake alkawarta muku na sa'ar alkiyama da zuwan azaba ga wanda bai yi imani ba la'atin ati ne aka shafi yatin saboda tanwi atin ati ne eh, mai zuwa ne la mahalata ba makawa wa ma antum bi mu'jizina ko ba masu tserewa ubangiji bane ba za ku guje Allah ba wanda zai gujewa wa Allah na wanda zai guje wa Allah duk gama abin da zaka gama a ɗauke ka aka akai akan inda inda za a sun kuma ka a cikin kabari duk kenan kowa ya tafiya ta sa ana wani sannan ku sannun mu sannun eh, a bakka nan sai abin da Allah ya da kai to mu je malam قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون لهم عاقبة الدير إنهم لا يهله الظالمون يكون متعنينا كي أيكي على مكانتكم أبسى حل دكوكي كي إني عامل نيما زني أيكي أكن حلينا فسوف تعلمون دسن ذاك من تكون له عاقبة الدار wane ne kyakkyawar akiba a bar godewa za ta zama gare su mu da muke kan imani da Allah ko ku da kuke kan ainihin shirka babu shakka mumini shine da kyakkyawar akiba hmm, innahu la yuflihu zalimun hakika azalimai ba za su samu babban rabo ba to وجعلوا hmm. mimma مما min al الأرض ولن آمن ثيباً فقالوا هذا لله جزء منهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم sa'a ma to kafirai sun sanya wato daga abin da Allah ta'ala ya halitta sun sanya daga ainihin tsiro ne ko daga dabbobin ni'ima sun sanya nasibi rabo iri-iri wanda suke ba da ita wani a ce wannan rabon baki ne wannan kuma na miskinai ne kuma wannan na gumaka ne wannan kuma li sadanatil ursan wato ga masu gadin gumaka ko kuma masu kula da gumaka faqalu wato hadha lillah bi za'amihim a wani lokaci sai a ware waɗansu a ce to ga na Allah da dariyawa ta su wa hadha li shuraka'ina wannan kuma na gumakan mu ne to idan da imani yaushe za a fitarwa da gunki an fitar da rabon Allah kuma a ce an fitarwa da gunki waye gunki gunkin ne to shiraka ina wai ga gumakan su to shine ubangiji ce fa ma kana lishiraka'ihim kuma dan ainihin wato kafirci abin da aka wara aka ce wannan na na gumaka ne to ba yanda za a yi kuma a ɗauke shi a sa shi a na Allah wala yasul ila Allah wannan ba a sa kuma a na Allah wa ma kana lillahi amma abin da ya zama na Allah ne to wani lokaci kuma sai a kwashe na Allah din a ƙara a na gumaka ila shirka'in to Allah mai kishi ne yasa annabi ke ba wanda ya fi Allah kishi sa'a ma ya وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يهترون hakanan wato ainihin aka kawata a mushrikai ko ko masu kula bokaye suka ƙawata wa yawa yawan mushrikai cewa su kashe 'ya'yansu to su shiraka uhum su suke kawata musu wannan liyarudduhun don su maishe su ko ko halaka su ko kuma saboda ainihin su cuɗanya addini gare su ولو شاء الله ما فعلوا da Allah ya so da basu aikata haka ba fa zarhum jalisu wa ma yaftarun da abin da suke kirkira su ci gaba da da ainihin abin da suke yi wa qalu hadhi an'am wa harfun hijr la yad'amha illa man nasha'u bi'amhim wa an'am harimat zuhur وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يهترون suka faɗa suka ce waɗannan dabbobin ni'ima ko ko waɗannan ainihin amfanin gona hijirun haramun ne la ya illa man nasha ba wanda zai ci wannan amfanin gona ko waɗannan dabbobi sai wanda muke so wanda suke son ku su ne masu yin hidima ga gumaka wato bokaye bi za'amihim da ainihin riyawa ta su wa an amin hurri zuhuruwa hakanan waɗansu dabbobin kuma an ce ba wanda zai hauta kamar sawa'ibu da hawami waɗanda muka yi zancen su jiya wa an amin la yazkuruna alai hazmallah wato ba sa ambatan sunan Allah a kanta wai saboda ainihin yayin da za a yanka ta a'a sai a ambaci sunan gunki domin sun dangana wannan zuwa gunkin an alai wannan duk kirkiran ƙarya ne da suka dangana ta ga addinin Allah da sannu Allah zai saka musu da abin da suka kasance suna kirkirawa hmm, to wa yayi kama da sun suka je wurin doka a nemo rago mai tozali na'am eh, a nemo bakar kaza a nemo kaza wake wake duk ɗaya ne da irin waɗannan abubuwan da aka yi an haramta an haramta su ba za a ambaci sunan Allah ba me na wani kaza wake wake wake waken ne ko kuma wani rago mai tozali tozalo ko jan zakara hmm, ko wani jan zakara duk zancen banza ne wannan ba zance ne na masu imani ba zancen banza ne zancen wofi ne in ka da wannan shi na ka faɗa hanya da ka faɗa ramin da ba za ka fito ba Allah kiyashe mu to وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أمواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم wato suka ce wato ainihin waɗannan dabbobin ni'ima su ne sawa'ibu da baha'ir ɗin nan da suka keɓe wai halarce li zukuri na mazaje daga cikin musu za su ci wa muharramun ala azwajina amma an haramta wa mataikunmu wa in yakun maitatan idan ku abin ya zama mushe ne fa hum fi shiraka to da maza da mata sai a hada kai wannan abinci ne mai kyau ai sai yajzihumullah da sannan Allah zai saka musu wasfahum subantu wannan da halaltawa da haramtawa domin ba wanda yake da ikon ya ce wannan haramun ne wannan halal ne sai Allah madaukakin sarki innahu hakimun Allah mai hikima ne alimin masanin komai to. Kata kafiran da zina kacan aula da hansa ba qatalu auladahum waɗanda suka kashe 'ya'yansu da wauta da jahilci ba tare da ilimi ba suka haramta wa kansu abin da Allah ya azurta su saboda ƙirƙirar ƙarya to sun yi asara kuma sun ɓata wa makanu muhtadin kuma ba za su shirya ba har abada وهو الذي أنشأ جنات مأروشات مأروشات وغير مأروشات والنقل والزرع مختلفا نقل والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Allah maɗaukakin sarki shine ya halicci gonaki waɗanda suke da tsire-tsire ma'arushatin masu bin wato faɗin ƙasa. kamar misalin kankana ko kamar kabaiwa wa gaira ma'arushiyar da waɗansu tsire-tsire waɗanda suke su kuma suna ɗagawa kankar misalin dabino wa an sha'an nahla wa zar'a hakanan ne ya ainihin halicci an nahla wato itacen dabino da kuma shauran tsire-tsire waɗanda suke muktalifan ukulo wanda cinsa yake sassabawa dangane da ɗanɗane shi shine halici zaitun shine halici roman wanda yake mai kama da juna da wanda ba shi kama da juna ku ci min samarhi daga ‘ya'yansa iza asmara idan ya yi ‘ya'ya to mm. wa atu ku ba da zakatarsa yau mahasode lanar girbinsa wala tusrifu kada ku yi ɓarna a cikin bashe shi وكما اتشنشن سا انه لا يحب المسرفين الا باية تم قرنكا نعم. ومن الانعام حملة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Allah ne ya halitta minal an'ami daga dabbobin na'ima ya halicci waɗanda suke masu ɗaukan kaya tankar misalin raƙumi babba ko kuma waɗansunsa kamar jakai wa farasha wa nan shine ya halicci dabbobin da ba sa yin aiki kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ta'ala ya arzuta ku kada ku bi zane-zanen shaidan innahu lakum adu mubin shaidan wato makiyi ne mai bayyana kiyayya gare ku to kada ku bi shi na ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن kula اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرام فيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أقوي دبو بي قزا تكوس من الضعن اثنين دقا ainihin tumaki akwai إلي بيو نمجي da ainihin wa al-ma'zi ko ma'zi ko ma'azi daga kuma awaki akwai isnaini iri biyu namiji da mace hakanan kuma ubangiji ce to azzakaraini waɗanda suke ce an haramta cin kaza an haramta cin kaza to mazan suka haramta kuka haramta a kanku ko da kuke ce Allah ya haramta to mazan ya haramta amil unsayaini ko ko matan maza wato ainihin da namijin tinkiya da namijin akuya shi ya haramta ko ko tinkiya mace da akuya ta mata ita ya haramta to mu amma shtamalat alaihi arhamul unsayin ko ku a'a abinda mahaifar waɗannan guda biyan ta kunsa ita shi Allah ya haramta to idan sun ce a'a ai maza aka haramta to sai a ce to me yasa kuke eh, cin matan daga cikin su idan kuma sun ce a'a ai abinda wato wato wato mahaifa ta gunsa shine haram sai a ce a to ai abinda mahaifa ta kunsa akwai maza akwai mata waye san abin da yake cikin mahaifa saboda haka shi ba su da gaskiya kenan a cikin haramce haramcen da suke yi ne ku bani labari in kuntum na idan kun kasance magaskata ne ko a cikin abin da kuke faɗa to mm. wa mena lebe ne fe ni wa mena le bakare fe nai nam ona zakarai ni arama aminon sayaini أما اشتملت عليه أرهام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن ظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين nan daga raƙuma akwai guda biyu iri wa min albaqari ithnain daga shanu ma akwai iri biyu maza da mata ce ne azzakaraini mazan ya haramta ko kuma matan amma shtamalat alaihi arhamul unsayin ko ku abinda wato ainihin mahaifar matan na shanin wato ainihin ko na raƙuman ta kunsa shine haram am kuntu shuhada ko ku kun kasance kuna nan yayin da ya muku wasiya da cewa abu kaza haramun ne abu kaza ba haramun ba ne bi haza da wannan abin da kuke faɗa faman azlamu ba wanda ya fi wani ɗaya zalunci kwatankwacin wanda yake kirkira ƙarya ya dangana ta ga Allah wannan ya kowa zalunci bi dillan nasa dan ya batar da mutane da gairi ilmin ba tare da wani ilmi ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirya mutanen da waɗanda suke azzalimai masu cewa abu kaza haramun abu kaza halal amma ba tare da madogara ga ilmi ko shari'ar Allah ba na'am قل لا ma ya ilayya muharraman ala على ya da'amu إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوها أو لهم تنظير فإنه رجس أو فسقا نهلا لغير الله به فمن اضطر غير باج ولا آد فإن ربك غفور رحيم da su ni ban sami wani abin da yake haramun an haramta min shi ga wani wato mai cin abinci ba a ce abu kaza in ka ci shi haramun ne illa an ya kuna mai tatan sai dai idan abin ya zama mushe au daman masruhan ko kuma jini mai kwarara au lahama khinzirin ko kuma naman alhanzir to wannan kamfa innahu risun wannan haramun ne aw fiskan ko wani abu na rashin kirki uhilla li llahi be da aka yanka shi ba da sunan Allah ba aka yanka shi da wani suna na gunki ko suna na wani bori ko suna na wani camfi faman turra amma wanda ya bukatu gaira bagin ba mai zalunci ba wala adin ba wanda ya tafi dan ta'adda ba wato ya bukaci zai ci mushe in bai ci ba wa za ta kashe shi to fa inna rabbaka gafurun Allah ubangijinka mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ne ga wanda ya ci mushe domin bukata na وعلى الذين عادوا حرمنا كل ظهر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم حرمنا عليهم شهور ما حملت الظهورهما إلا ما حملت الظهورهما أو الهوائي أو ما اقتل بأب ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ga waɗanda suka يهودا addinin من mun haramta kowace dabba muna da abin nan mm, mm, uh, agwagwa da dinya su ne waɗannan to ubangiji ce mun haramta musu cin waɗannan hakanan daga shanu ko kuma awaki da tumaki mun haramta musu kitse kitse wanda yake jikinsu illa ma hamala zuhuruhuma sai dai kitsan da ya rataye da bayansu awil hawaya ko kuma kitson da yake jikin hanjinsu aw makhtalata bi azmin ko kuma wanda ya cuɗanya da kashi wato wannan ne ba haramun ba zalika wannan haramtawa da muka yi musu jazainahum mun saka musu ne bi bagihim da zalincin su wato ainihin wa inna lasadiquna mu kuma magaskata ne a cikin bada labarin mu Ko kuma maƙarƙata ne a cikin wato ainihin narkon da muke wa mutane to. Mm. Farin zazzaɓi ka fi rabbu ƙunƙun rahmatan wani hafiya, walayu ratu ba a san an yi da Idan wato ba su karɓi maganar ka ba, wacce kazo da ita? Wato suka ce ba gaskiya ba ce? to ne da ku cele da su rabbukun zu rahmatin wasi'a ubangijin kuma abokin jin kai ne kuma rahama ta samayyalwa ce wala yuraddu ba'su amma duk da haka kuma idan tsananin sa yazo azabarsa ta zo to ba wanda zai iya maishe ta anil qaumil mujrimin abulan mutanen da suke masu aikata sabo na'am فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تكرهون da waɗanda suka شركة za ka ji suna cewa lau sha Allahu ma ashrakna ai da Allah ya so ba za mu shirka ba mu ko ma iyayenmu su ma da ba su shirka ba wala haramna min shay'in da mu haramta komai ba kazalika yanda suka yi ƙaryan nan haka nan waɗanda suke gabanin su suka yi ƙarya hatta za ku ba a sana har suka ɗanɗani azabar mu kene da su hal inda min ilmin kuna da wani ilimi wato ainihin wanda za ku yadda da Allah da wannan magana ta ku fato furju na ku fito mana da shi in tattabi'una ba wani abu kuke bi ba illa zanna sai zace zace wa ma antum illa taharsun ba abin da kuke yi sai kirkire kirkiren karya kula to eh. qala fa lillahi al-hujjatul baligha فلو شاء لهديكم أجمعين لأن هجة إسشيا كوكو هجة كفبيا تتبت لله da Allah take falau sha'a da Allah ya so lahadakum da ya shirye ku ajma'ina baki daya na قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ne da su ku kawo shaida waɗanda za su shaida cewa abin nan da kuka ce haramun ne wato ainihin amula ko kuma sabiya ko ko wasla duk haramun ne to ku kawo shaida wanda zai nuna mana cewa haka aka ce idan sun shaida akan cewa i eh, haramun ne to kai dai karka shaida tare da su kar kuma ka bi soye-soyen zuciya ta zuciyar waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu waɗanda ba sa ba da gaskiya da lahira kuma masu kaucewa ne a bulan hanyar ubangijinsu kyau ko kuma suke yin shirka da ainihin bautar ubangiji su to wani ta'ala wata noma harrama rabbukum alaikum Allah tushrikum bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من الله نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وأتيكم به لعلكم تأكلون wato ainihin in karanta muku abinda da Ubangijinku ya haramta gare ku, ya ce, Kada ku yi shirkar, ku yi tarayya da bauta ta a cikin bautar komai, ko ku kada ku haɗa bauta ta da bautar komai. Ya ce, Ku kyautata bilwalidai ne da iyaye. ihsanan kyautatawa ya ce kada ku kashe ‘ya'yanku wato da binnewa saboda ainihin tsoron talauci ko jin kunya ubangiji ya ce na nunar zukukun wa iyawu mu ne za mu arzuta ku da su wala taqrabul fawahisha ya ce kadda ku kusanci manya-manyan zinibaitan kazzina, ma zahara min hawa ma baɗan abin da yake na filinta da abin da yake boyayye ya ce kada ku kashe kai wacce Allah ya haramta ko rai kada ku yi kisan rai ko kisan kai ran da Allah ta'ala ya ce kar a kashi illa bil haƙi sai dai da wani haƙi kamar ya kashe wani ko ya ridda ko kuma ya yi zina idan musani ne to wannan duk sai a kashe shi zalikum wannan abubuwan ambato ubangijin ku yi muku wasiya da shi watakila ko ko ku kwa ainihin wato hankalta ku yi abin da aka ce ku yi ku bar abin da aka ce ku bari ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوه الكيل والميزان بالقسط لا نكله نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فأجلوا ولو كان ذا قربيا وبأهد الله أوه ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون kada ku ci dukiyar maraya ko ku kadda ku kusanci dukiyar maraya sai dai idan za ku yi wani abu wanda yake kyautatuwa ne ga maraya hatta ya bluga shidda har sai ya kai girmansa ya balaga kun mayar masa da dukiya ta sa wa auful kaila ku cika ainihin awan kaili awan kwano wal mizana ku cika awan mizani wato mizani wanda za a yi da sanajat ya suke ne tabba yawa to duk wannan ku ci shi eh, duk wannan ku cika shi abin da yake bani mamaki ko kuma ba abin mamaki ba ne kasar ilimi ce na sha faɗa muku masar duk abin da za ka saya sai an auna akwai mizani na ga hatta mai sai da soyayya gyaɗa da mizani a rafi haka a cikin kayansa in ka zo sai ya ɗauko mizani ɗan ɗan haka da ainihin wato duwatsu ya ce likam wato nana tahrifa wai sun ko am am ko kuma eh, kana son a baka takwabo ka ce ir eh, to shi kenan zai dauko shi a shayar wai ka gani sai sa maka ciki sannan ya ɗebo ya zuba sai ya tsike ya ka ka gani ina ta shayar shabi a amme inda ka ce ahsin ba'a ta ce mis ah, shayar inta to wai baka gani bane na daidaita to kasar gaskiya kenan kuma kuma kuma kuma hatta hatta rago wallahi in ka je matsayin rago sai an dora shi akan suke sannan za ka biya eh, Nauyin sa ake saya nauyi ake saya eh, amma nama kuma to dama duk mahautar da kaje ga kilo ga nisu kilo ga rubu kilo duk da su an rubuta a cikin kilo nisfu kilo rubu kilo wato wato kwata na kilo in ka ce kilo kake so sai kenan sai nuna maka kilon gas sai ɗauko ya sa a cikin kabba sai yanko naman ya tara yanko sannan sai ya ɗaga ka gani cewa naman ka yayi daidai sannan sai ya baka amma mu masu cinikin mubhami na nawa kake so a na naira fito kyauta da ku wani kashi dole ma Allah ya saka da alheri an taba wannan rashin gaskiya haka sai a kyauta mana eh, da farko sai ya dora wani kashi gungume mai shigo wanda ko kura duniyan nan ma ba za ta ci shi ba Allahu akbar sai <laughs> eh, maka mali da shi sannan ya yato wani abu kyakkyar kyakkyar dora gashi nan ai an sa yanzu wannan eh, kaza kaza mala a kyauta man sai duba wani yaɗi can sama wanda irin irin fankama idan nan wannan bai kamata ai wannan ba bai kamata ba bai kamata ba a san musulunci bai kamata ai haka ba ya kamata irin waɗannan abubuwa duk da mu kanmu da hukumominmu duk mu koma mu koma wato ainihin la mu koma shari'atullah mu rika yin abin da yake na daidai abin da Allah yake mini amma bai kamata mu mu rika yin abin da yake hawan nafsu ba sannan kuma duk wannan wai duk namun ma da aka yanka duk je ka je ka abbatuwa ka gani kowane hauki da da abin nan garwa a kusa da shi eh sai an jika shi eh katar gram sai an jika nama wannan jikawar ba ha'inci bane to ki ai haka to ya riga an ji gari da ruwa duk alheri cikin zama ya tsiyaye eh, to abin da ba za ka gani ba kenan a kasashen laraba ba za ka ga wannan ba ba ta ji tsaman nama shi a ratayensa kana kallon na sa ne a ce maka ganar na rago gashi na tunkiya ga kowanne gashi Mm. da Allah mun yarda da Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk mu komo baki ɗaya ne gaskiya to wannan shine yake mana wuya shine yake mana wuya amma kuma wanda duk bai yi gaskiya ba dangane ga zani Allah da ya tsoratar da mu akan haka kuma kamata yi mu tsorata mu san cewa idan ba mu yi gaskiyar ba to shikenan komai ya same mu kuma ka jawo kanmu وآل الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها نعم وإذا قلتم فأدنوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون كشك ميزاني كوكو كشك معوني haka nan kuma idan mizanin wazni ne ku cika kar ku rage kar ku tauye la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah yake ba ma dora wa rai sai abin da za ta iya wato da nake ku cika mizani ba ba wani abu na dora muku mai nauyi ba abu na dora muku wanda za ku amfani kanku mai sayarwa ya amfana wanda zai saya ya amfana eh, saboda haka ba abu ne mai nauyi ba wa idza qultum idan kuka yi magana a cikin hukunci to fa'dilu ku yi gaskiya walau kana za ba. ko da dan uwanka ne zaka ba da shaida kai a kansa to ka faɗi gaskiya wa bi ahdillahi awfu hakanan ku cika da alkawarin Allah wanda kuka ce shi za ku ba za ku ba waninsu ba zalikum wasakum bihi wannan shine abin da Allah ya muku wasiki la'allakum tazakkaruna ko cewa ku kwa wa'azantu ko kwa tuntunu na wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نعم ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون wannan tafarki na ne abin nan da nace kada ku bauta wani ba ni ba a kyautata wa iyaye ku cika mizani kada ku yi kaza ku yi kaza ubangiji ce to sirati kenan tafarki na kenan mustaqiman kuma madaidaici ne fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi tafarku wacce take ta saba wa tafarki na fa tafarraqa bikum ka lallabu da ku an sabilihi abulan tafarkin addini na ko ko abulan tafarkin Allah madaukakin sarki zalikum wasakum bihi wannan abin da Allah ya yi muku wasisi ne la'allakum tattaquna ko ki ku kwaji tsoron ubangiji to أفما آتينا موسى تماما على الذي أحسن وتوفيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لأنهم بلقاء ربهم يؤمنون sannan ku tuna cewa mun ba annabi Musa littafin attaura tamaman don cika ni'ima ga waɗanda wato ainihin suka kyautata tabbata akan shari'ar Allah wa tafsilan da rarrabewa da kulli shay'in ga dukkan kowane abu wa hudan attaura ta zama shiriya ce wa rahmatan da jin kai da Allah kociya bani Isra'ila bilika'i rabbihim dangane da gamuwar ubangijinsu da tashin ranar kiyama yuminuna za su ba da gaskiya to وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون wannan alkur'ani shi ma littafi ne muka saukar shi mai albarka fattabi'uhu ku bi shi ku ji tsoron kafirci la'allakum turhamuna ko cewa ku ai muku rahma أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين don kada ku ce an saukar da littafi ga jama'un nan guda biyu Yahudu da Nasara tun gabaninmu wa in kunna an dirasatin mu kuma abunan karanta littattafan su gafiluna ba mu iya ba wato li adami ma'rifatina ko saboda rashin sanin mu da ainihin harshen su to أو تقولوا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن ظلم ممن كذب بآيات الله وكتب أنا فنجزي الذين يفرحون عن آياتنا هم الأبابين على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يفرحون ko kuma ku ce ina ma an saukar mana da littafi ko da an saukar mana da littafi da sai mu zama mun waɗannan jama'ar yahudu nasara wato ainihin shiriwa to an saukar muku faqad ja'akum bayyinatun bayani daga ubangijinku ya zo muku shine qur'ani wa hudan da shirya wa rahmatin da jin kai ga wanda ya bi shi ba za ka samu wani wanda ya fi zalunci ba kamar wanda ya kirkiri karya ya dangana ta ga Allah ko kuma ya yi watsi wato an haɓulan ayoyin Allah sanajin lazina ya stifuna an ayatina da sannu za mu sakantawa waɗanda suke kautarwa a ayoyinmu za mu sakanta musu su al'azabi mummunan azaba ma kanu yastihuna da abin da suka kasance suna kautar da mutane a buran biyar ayoyin mutum. to هل ينظرون إلا أو ياتي ربك أو بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ba wani abu mutane suke jira ba ko masu karyata ba wani abu sai ainihin mala'iku su zo musu lokacin da za su karɓi rawukansu ko kuma al'amarin ubangijinka ya zo musu ko kuma shashin ayoyin ubangijinka su bayyana wato ranar da ainihin shashin ayoyin ubangijinka za su bayyana to wani rai imaninta ba zai amfane ta ba idan da can ba ta yi imani ba ko kuma idan ta tsururuci wani aikin alheri ba zai ambale ta ba idan dai ba ta yi shi tun gaban bayyanar wannan aya ba ƙulin taziru ce ne da su ku je ku sauraro inna taziru na mu ma masu sauraro ne to waɗannan ayoyi su ne ɗayan guda bakwan nan mahadi da saukar annabi isa ya juji da ma juju naqatu sale tulu'u shamsi min al-maghrib alkahadu bai waɗannan su ne ake nufi guda bakwan nan su ne ake musu jumla ka ce madi not to su ne guda bakwai ɗin nan to to shi kenan innal ladhina farraqu dinahum innal ladhina farraqu dinahum لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أشيك وأن دسك بمبنتا cikin addininsu sun kasance shi'an mabambanta daban-daban lasta minhum fi shay wato ba ka tare da su al'amarin al'amarinsu baya tare da kai wato kada ka ainihin sa kanka a cikin al'amarinsu innama amruhum ila Allah al'amarinsu wa Allah gare shi yake sannan kuma Allah shine zai ba su labari da abin da suka kasance suna yi na sassaɓawa kuma sannan Allah ya sakanta musu amma wannan an ce aya ce da aka shafe ta ba aiki da ita na man ga abin hasanati falahun asharu abin ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يظلمون duk wanda ya zo da ainihin hasana kyakkyawan aiki tun daga kalmar la ilaha illallah falahu ashru amsaliha Allah zai saka masa da ainihin hasana goma wanda kwai zo da mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai da kwatankwacin wannan aikin guda daya ubangiji ce wa la yuzlamun su kuma bayan Allah ba za a ba za a cuce su ba a ƙara maka sayya ko a tauye maka hazana a ba za a yi haka ba قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم ba. وما كان من المشركين ne da su nifa wato ainihin adani rabbi ubangiji na shiryar da ni zuwa barki madaidaici addini tsaye wanda yake tsaye kuma madaidaici addinin annabi ibrahim wanda yake addinin da ya kauce wa addinai mabarnata wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba to قل إن suke ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إذا صلى تاد نكي ونسكي دعينهم أيكا إبادة تانا حجي da ainihin rayuwata da mutuwata wannan duk ga Allah suke rabbil na Ubangijin halitta baki ɗaya. لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله باشد أبوكين تاريا وبذلك أمرت لهك أكا أمرتين واتوني توحيد الله وأنا أول المسلمين نيني فرقا ما سميك ويا بعيني يوم كنشا كنشا أبنجي قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجئكم فينبئكم بما كنتم فيه تقتلعون تقلت نيد سوء غير الله أرجي ربه yanzu anya wani Allah ba Allah ba shi zan ɗauka in ce shi ne Ubangiji na wa huwa rabbu kulli shay'in alhali Ubangiji ko shi ne Ubangijin komai wala taksibu kullu nafsin ba wata rai da za ta tsururuci wani zunubi illa alaiha sai wannan zunubin ya zama a kan kanta wala ta zirwa ziratun wizra ukhra hakanan wata rai ba za ta ɗau nauyin zunubin wata rai ba summa ila rabbikum marji'ukum sannan makomakku ga ubangijinku take ya ba ku labari da duk abin da kuka kasance kuna

إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Sanya wato hala’ifal arbi mama ya aban ƙasa ya ɗaga darajojin shashin ku a kan sashi. ba dan komai yi haka bali ya bluwakum dan ya jarrabe ku, idan kai na sama ne jarraba ka ake, idan a ƙasa kake jarraba ka ake. idan a tsakiya kake jarraba ka ake fi ma a takum a cikin abin da ya baku inna rabbaka shi ka ubangijinka sari'ul iqab mai gaggawa a akuba ne ga wanda ya saɓe shi idan ya so ya gaggauta masa wa innahu kuma ubangijinka la ghafurun mai yawan gafara ne ga muminai rahimun mai jin kayinsu